Mirë, kemi ardhur me një shi të tmerrshëm sot. Është me vërtet i tmerrshëm. Edhe aq i tmerrshëm. Nuk e di, nuk e thoja. Është një rebesh i vërtet. Ne nice. Ehm, um, vazhdon akoma kam përshtypjen unë. Edhe do të vazhdojë edhe për sa kohë. Kështu do të jetë fundjavën, duket. Është një, kështu që e pas këtu më. Kështu po mendoja. Kështu po mendoja. Po i mendoja të gjitha tash. Të gjitha arsyet për t'u depresuar janë aty. Është vërtet. Ishte mesi javës. Bajerni kishte humbur Ishte fund muaji nga ana ekonomike, ke parasysh me mm. këto, të rrë. Gjëra të vogla. Edhe thash. Edhe koha që nuk po mban. Edhe fare. koha duhej, pastaj që të vinte pikën mbi i. Na kalbi shiu, të gjitha i kisha aty. Por jo. Por prapë se prapë. Jo, prapë optimist. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Rahat fare. Të kënd shumë atje. Hajde mi çum hajde. Erdhi Olta. Na e zbukuro pak ekranin me sa grafikëra e gjëra kështu të bukura. Na e vënë gjithë. Na e vër orën këtu. Ta kemi orën këtu se e duan njerëzit për ta parë, ku di unë se çfarë tjetër. S'bëjmë dot pa ty. Nuk bëhet. Ja. Ka prish Altinin që në mëngjes. Ne ka prish Altinin që në mëngjes. Wow, çfarë dore as vetë s'e dija. Të bën Altini. Nëse. Okej. Si jeni ju sot? Mirë. Jeni gati? Gati për një emision flak. Duhet të jetë flak. Po po. Duhet të jetë uh, kështu. Është edhe protestë edhe gjithë simuli. Kjo kjo bisedë është bërë. Mhm. Mos i themi se është festa apo protestë. Kemi bërë, ai vjetë para. Ne kemi bërë. Madje ne kemi bërë të parët fare. Mhm, mhm. Kam përshtypjen unë. Në mëngjes. Ashtu. Ëm, kështu që, kështu që pyetja, pyetja ngrihet, pyetja ngrihet. Është festë e atyre që janë në punë dhe e marrin pushim, apo është festë e atyre për shkakun që janë pa punë dhe i kanë ditët gjithmonë pushim? Pyetja. Është festë e punëtorëve, nëse je pa punë. Dhe domethënë pa punë, që ti s'punon, a quhet festë? Jo. Mund ta festosh? Gjeshje? Jo. Si pun, si jo punëtor që? A duhet protestosh, të gjesh një vend pune. Duhet protestosh okay, te po vetja fillimisht. Ai mirë këta që do protestojnë, okay, ti do protestosh. Ata po, gjashtë do dalin gjashtë veta te Partizani i Panjohur. Por Vetëm 6. Ata që protestojnë ta zëmë janë janë 6. Jo, unë e kisha në sensin që ata që janë pa punë, sot duhet të protestojnë. Të protestojnë. Ata pra. tash kur u punsuan. Ai ishte 1 milion pa punë. 1 milion pa punë. 1 milion po, pa punë. Kishte para një viti ishte. As një vit s'është bërë. Po kështu që, ë, tani pyetja është, pyetja është, po pensionistët Pensionistët, po, edhe ata, po, sepse kanë punuar dikur. Po kanë punuar, mirë ka Jeri. Këto janë fazat e jetës, si kështu do. Po se s'a ata punojnë më. Po mirë. Kanë punuar pra. dikur. Është dita e punëtorëve apo është dita e Është dita për ta kujtuar. Ish punëtorëve. Ata që ishin ish punëtorë. S'a kanë ditë dita e veteranëve është ditë për shkak. Normalisht kjo ditë është vendosur shumë herët në vitin 1800. Se një milion pa punë kemi. Bën një pjesa tjetër? Po pra, ç'kuptim ka festë pastaj. Kush do? Do të ishte ditë pune. Është vërtet. Nice, nice. Po edhe organizimi i festave do punë. Kam vënë re për shembull që ka ka një gjë për shembull, organizime eventesh. Ëh, po themi ku ti mund të shi. Mm. Nga këto arci farci. E ke parasysh? Kanë punë edhe këtu. Ato kanë punë shumë. Shumë punë. Punë, marketing, PR, kështu. Po, po. E këtu janë printime me ngjyra. Mjaftojnë këto, të tjerat i kanë rregull. Kështu, kështu nga këto ka pa fund.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 Në vitin një mijë e nëntëqind e dy, mendohet të jetë krijuar Shoqata e Punëtorëve në Shkodër nga Shtjefën Ingrizi. Në vitin 1905, në New York, radiumi u testua si një kurë për kancerin. Në vitin 1912, në kopshtin Kenginston në Londër u ngrit një statujë e Peter Panit. Në vitin 1927, Adolf Hitler mbajti takimin e tij të parë nazist në Berlin. Në vitin 1931, u ndërtua 102 katëshja Empire State Building në New York. Në vitin 1937, presidenti Franklin Roosevelt nënshkroi një akt të neutralitetit duke i mbajtur Shtetet e Bashkuara jashtë Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1950, Gwendolyn Brooks bëhet afroamerikanja e parë që fitoi çmimin Pulitzer për librin e saj të poezisë të quajtur Annie Allen. Në vitin 1961, Fidel Castro lajmëroi se nuk do të ketë më zgjedhje në Kubë. Në vitin 1967, Këngëtari Elvis Presley u martua me Priscilla Beaulieu në Las Vegas. Ata qëndruan së bashku deri në 1973. Në vitin 1971 doli në treg kënga Brown Sugar nga The Rolling Stones. Në vitin 1979, Elton John u bë i pari yll i muzikës pop që dha një koncert në Izrael. Në vitin 1985, erdhi në jetë këngëtari shqiptar Shpat Kasapi. Në vitin 1989, hapen studiot e Walt Disney World pranë Orlando në Florida. Në vitin 2000, doli në treg kukulla Barbie për presidentin. Në vitin 2004, Çekia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Qipro, Sllovakia dhe Sllovenia i bashkohen Bashkimit Evropian. Në vitin 2009, U legalizua në Suedi martesa midis së njëjtës gjini. Në vitin 2011, presidenti amerikan Barack Obama njoftoi se Osama bin Laden, organizatori i dyshuar i sulmeve të 11 shtatorit, është vrarë nga forca speciale të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Sot është dita ndërkombëtare e punëtorëve, një festë që i referohet kujtimit të protestave të punëtorëve që synonin një të drejtë të madhe dhe që konsistonte në orarin e punës në 8 orë. Këto protesta çuan në nxjerrjen e një ligji që u miratua në vitin 1866 në Illinois të Shteteve të Bashkuara. Origjina e kësaj feste daton nga manifestimi i organizuar në Shtetet e Bashkuara nga kalorësit e punës, një shoqatë e themeluar në 1869 në New York. This is Club FM 100.4. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:11 minuta. Dëgjuat miq të dashur kalendarin historik nga Jeri e gjithashtu ëm um, edhe këngën e ditës para mhm. saj. Mm -hmm. Uh, dua të të pyes tani nëse kemi një frymëzim për ditën e sotme, meqë është uh, ditë ditë e njohur e Imagjino ti, ishte e premtë një maj S'e di, shif merru me këtë pun E, shumë përse dhe bëja të fundja E gjithë fundjava shi Shi është fundjava valtim Më vjen keq Nuk ka lajme të mira E vjen qëra fjalla, ke filluar je shëndoshur pak Po, pra, po Dhe thotë kështu Kështu që këtë fundja Nëjse Mirë ato qofte ato gjëra kështu. Hyr në dietë. Okej. Okay. Ëm um, meqë po flasim për dietat? Mm. Po shikoja diçka që dua që ta ndaj me juve në klubin e mëngjesit, sepse di që jeni të etur për gjëra të rralla, mm -hmm. për të parë. Po. Janë këto kaviet e vogla. Po, që E kupton? Mm -hmm. Që minj laboratori. Ne i njohim, i kemi kudo. Nga ana tjetër janë këto burritot meksikane. Që unë kam shumë problem për t'i ngrënë kur i ha ndonjëherë. Po. Sepse ato janë si thua si një një petë brumi e mbushur me mish. Mm -hmm. Me mish uh, të grirë me edhe ca ingredientë të tjerë, pastaj që është që është i njom. Dhe ashtu duhet të jetë, e kupton, nuk është mish i thatë. Nuk është i thatë. Po. Kështu që, kështu që kur ti e ha atë, ajo ndodh që griset. Edhe është pak e vështirë që ta ta ngjisësh. Le të themi që burrito nuk hahet aq kollaj. Është pak e vështirë. Sa në një gjë tjetër, ka atë kështu. Ka një lloj stili. Formën e vet, nga do ta fillosh, nga do ta marrësh. Gjithmonë është problem. Tani një djalë e ka këtë problem edhe shumë të tjerë. Gjithashtu. Dhe mendonte, po një, nëse i jap një kavieje, një burrito të vogël, sa për një kavie? Mhm. Mm Çfarë do ndodhë? Si do sillej? Si do ta hajë? Oh. Nuk e di po. Dhe ndodhi ajo që nuk pritej. Çfarë ndodhi është është kjo video? Si e ka emrin ai ushqimi meksikan? Burrito. Burrito. Burrito. Burrito. Burrito. Para shumë do ta do ta imagjinosh ka kavie. Ka oriz, ka oriz, mish të grirë. Mm -hmm. Ato erëzat meksikane, gjitha këto pasaj mblidhen në një si thua në një pet, në një pet, mm. është pak më trashë se petat e byrekut po. tonë, por që është një si pet brumi është në mm. fund fare. Edhe pastaj kjo e nxehtë ashtu mund edhe të, të theket që të ngjishen çik më mirë e hahet. Hahet po në një moment ajo çahet, e kupton? Mhm. Nisim. Ehm, um, shikoni se ç'ndodh. juve që e shikoni dot përmes ekranit. Nga ana tjetër, për ata që nuk e shikojnë, kam zgjedhur një muzikë kështu shumë të lezetshme klasike që mund t'i shoqërojë. Çfarë ndodh kur kavjet miq dashur hanë burrito të vogla për kavje?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 Në këto momente, ë uh, tjetër ditë me shi për jashtë. Kemë shumë histori sot në klubin e mëngjesit, do ju tregoj disa prej tyre. Ëm um, edhe njëra ka të bëjë me princin e Anglisë, princin William. Po. Ti e njeh. Normal. Ia njeh të shoqen. Kate. Kate. Kate Middleton, siç ia thonë ndryshe. Mhm. Ëm um, ata koha ka kaluar shpejt, por ata u bënë 3 vjet martuar. Wow. Ishte dashur po Kate dhe William. 3 vjet martuar dhe në 3 vjetorin e martesës, që ishte para pak ditësh. Ishte para pak ditësh, mm. ky i ka dhuruar asaj një orë Cartier. Oh, oh. orë apo Cartier. Bukur. Atë r-në e fundit le të mos ta shqiptojmë Altin që të tingëllojmë sikur e dimë për çfarë flasim. Nuk është se Nëse do të na thuash diçka më shumë, për shembull sa ka kushtuar ora ose me çfarë ishte përbërë. Ora, ora ka kushtuar me ka kushtuar rreth 6000 dollarë. Oh my god. Të minimumi thonë ata 6000 dollarë, por rreth asaj shume. Wow. Nuk kanë përmendur as 10000 as 15000, mm. por rreth 6000 dollarë është ora, e cila ka një safir, uh, që është një gur i çmuar, që është i njëjtë me gurin e safirit që mhm. Katie ka në unazën e saj të fejesës. Ah, sa bukur. I ka kombinuar. Guri po, guri i safirit dhe në unazën e saj dhe ora ka të njëjtën ngjyrë, është i njëjti gur praktikisht. Mm -hmm. Kështu që Ia ka dhënë këtë, edhe po, unë po mendoj këtë gjë. Që 6000 dollarë i bie nja 4000 ca euro, 5000 euro diçka e tillë, as 5000 euro nuk janë tamam. Në bankë, mm -hmm. Është një dhuratë që këtu në Tiranë për shembull mund edhe të të fluturojë surratit. Po, e vërtetë. Po t'ia bësh ndonjërës. A thua ti me 6000 euro ti i pafytyrë? Një dhuratë pa pikë vlere në fakt. Imagjino më shumë. Kemi folur këtë javë, javën e kaluar për për gjëra për po, gjëra të kushtueshme. Këtu ka 2 milion euro, njëri ka 1.8 milion euro, tjetri ka 3.4 milion euro. Edhe e bukura është që kjo është çfarë njerëzit besojnë. Kur del emri i ndonjërit, për shembull, siç doli aty gjyqtarit, mm. javën e kaluar, ata mendojnë që ti romk. Edhe kanë të drejtë. Po, e vërtetë është. Se ka për shembull ministra që shpenzojnë kështu nga 10000 dollarë në javë. Dhe s'e kanë për gjë fare. Për gjëra plasim kështu. Nëse, okay. Të përditshme. Për udhëtimin simbolik. Çfarë diun? Eh. Por ajo është, domethënë, paktën kushdo që është e këtë 6 milion lekë i bie me tona. Nuk, a nuk i vjen turp është është pyetja që dua të shtroj unë në klubin e mëngjesit, princit anglez që, që me 6000 dollar, më fal, jo euro. dollar, që thamë se është as 5000 euro, do të gënjejë Dukeshën Kate Middleton. Në tre vjetorin e martesës, e jo më pak. Po, unë mendoj që nuk janë futur akoma në atë fazën ku ky e blen dashurinë me lekë. Është fillimi, po thotë. Jo, ose nuk ka lekë. Ky s'ka ndërtuar ndonjë pallat për shembull në Tiranë që të ketë lekë. të arritur. Hmm? Romanticitetin brenda e ka, duke kombinuar gurin me romancën, do të thotë. Absolutisht po. Po, patjetër. Kështu që ndoshta është kujdesur më shumë për atë pjesë sesa për pjesën tjetër. Pjesë estetike të tjerë. Mm. Që... Po pra po, se unë tashi, nëse. Ju po e trajtoj si me ironi, e kupton? Sepse Po John Newman, ç'thotë John Newman? Ky këndon. Këndon. Kano ky. Love me again. Kjo është Love Me Again në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Vetëm 6000 dollar ka kushtuar ora që princi i Anglisë i dhuron dukeshës Kate Middleton. Dhe themi janë gjona t'vogla. Left your heart torn, is that what devils do? Ora shënon 7:26 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e enjte, data 1 maj, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në program miq të dashur 7:26 minuta në këto momente siç na thotë Jeri dhe ajo ka tani një histori interesante. Shpresoj që të jetë me proletar edhe me punëtor edhe me një rend të ri dhe të ketë pak grimca humori. Kjo, kjo histori ka të bëjë me një dikush që vdes dhe dikush që lind brenda së njëjtës histori. Ndoshta do ta lë për më vonë këtë historinë. Është një pjesë të martohen. Është më e bukur. Por historia që dua t'ju tregoj tani ka të bëjë me veset dhe jo vetëm njerëzit kanë vese apo zakone të këqija. Por me sa duket edhe kafshët Uh, janë uh, ato që shumë, preken nga vese të ndryshme. Mm -hmm. Majmuna ndoshta më shumë, por nuk kisha dëgjuar asnjëherë në Kinë. Bëhet fjalë është një breshkë e madhe e cila ka një ves uh, shumë të keq. Ka një ves i breshkës. Ëh. Uh -huh. Pi cigare. O pi cigare, oh my Ajo mund të pijë 4 cigare në ditë dhe në momentin që i zoti që e ka këtë breshkë, nuk ia jep. Ajo fillon të ketë simptoma të tmerrshme, fillon të dridhet fillon të përpëlisë këmbët e duart. Ka sjellje jo normale. Dhe ka atë pa çka quhet ajo e breshkës. Nuk e di më shumë çka quhet ajo e breshkës. Ka breshka kështu një tip uji me ngjyrë. Nuk e di. Uji me ngjyrë. Po. Uji me ngjyrë breshka atë. Ndoshta. Po nuk e di çfarë është mbase mund të. Dhe përveç kësaj fillon dhe fërshëllen Altini, ka një lloj tingulli që lëshon në momentin që është e stresuar, dhe atëherë ëë uh, i zoti që e ka është zoti Tang nga Kina, I ndez cigaren, ia vë në gojë. E, e ka. Edhe ajo fillon dhe qetësohet. Nuk e di. Shikoje si e bën zoti Tang. Ia ka ia bën cigaren pak te te bishti. Ia bën pak kështu Altin me me një me një ngjitëse që t'i po, përshtatet gojës së saj. E si e dredhur duket. Edhe Edhe do të siguroj aty e rrotulluar. Po mirë, imagjino sa herë thith kjo? Të paktën pikë 4 cigare në ditë. 4 cigare në ditë. Po. Do të thithë katër herë, do aq mjafton. Jo, jo, pi pi 4 cigare të plota. Bravo, shofse. Po ky duhet ta ketë mësuar këtu, se ku e dinte ajo cigare. Është e varur nga nikotina. Është shumë e varur. Në arsye se si ka filluar, por. Wow. E shkreta breshkë. Po ky zoti Tang e ka mësuar. Po normal. Do shkatërrohet po nga mushkëritë. Po ky pistanjosi. Duket që nga emri që është pervers Zoti Tang Me, megjithatë me sa po shoh unë ai ka dhënë një lloj shpjegimi Dhe thotë që ka filluar 2 muaj më parë Ndërkohë që unë i jepja ushqimin e përditshëm Vetëm 2 muaj ka Vetëm 2 muaj ka është e re Është e hershme Prandaj dhe pi katër cigare në ditë Shiko, shiko te kjo Se me kalimin e kohës do fillojë të shtojë dhe dozën e nikotinës Shiko pak këtu Ja Zoti Tang duke mbajtur E mbaka dhe cigaren vetë në gojë Që nga për të parke Po sepse ai është duhanpirës Dhe në momentin e parë që vuri re Breshka nuk pëlqente më ushqimin që i jepte ky çdo ditë Donte vetëm të hante Dhe filloi të, kish, të tërhiqej nga aroma e cigares Dhe në momentin që ky e ka provuar Sepse ajo po këmbëngulte Që nga ajo ditë ka 2 muaj tashmë Që pi 4 cigare në ditë Tani zoti Tang ka 40 vjet Që është duhanpirës pi cigare si i çmendur. Kur themi do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme, është koha tani për të dëgjuar nga Paloma Faith, Can't Rely on You. Ora është në 7:33 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë fillim muaji sa më të bukur dhe të mbarë. Më sa më të mbarë edhe më të bukur edhe Normal. edhe pak të bukur edhe pak të mbarë, një kombinim disi të bukur dhe të mbarë, mish. Po duhet, edhe edhe i bukur edhe i mbarë. Mirë, okay. Uh, unë jam, unë jam uh, nuk e di nëse ju jeni gati. Na. Ca. Luli. Panaca luli. Bom. Panare luli. Ca bom. Anagrama është Panaca luli bom. Panaca luli bom. Kjo është një fjalë vetëm apo është fjalë e përbërë? Është fjalë e përbërë Jeri. Panaca luli bom. Panaca luli bom. Panaca luli bom. Panaca luli bom bibi bom bibi bom. Panaca luli bom bibi bom bibi bom. Pallat, ha? Si duhet? Panaca luli bom. 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Miq të dashur ju përshëndesim Që të gjithëve nga klubi i mëngjesit. Ëm um, kam ca lajme që kanë kanë të bëjnë me një balenë. Wow, një balenë. Po, që e kanë gjetur. Ëm um, janë është një balenë e cila ka ngordhur. Oh. Që ta dramatizojmë që në fillim këtë historinë. Balena ka ngordhur. Dhe balena e ngordhur ka dalë në breg mhm. të detit. Mhm. Në një ishull të vogël në Newfoundland, që i bie andej nga Kanadaja. Vend i bukur andej si fjorde me breg të zinj me e ke parasysh po, dreve, po. detet të gjitha bashkë. Mirë, po kjo balena është mu në breg aty. Kjo qytezë është e vogël, nuk i ka mjetet që ta marrë e ta shpërngulë sepse është e madhe sa një autobus. Edhe çfarë ka ndodhur tani është që balena është fryrë Ah. Është sepse ka ka kohë që ka dalë në breg, domethënë është dekompozuar. Edhe është mbushur me gazra Jeri. E para e dy gjëra thonë ata. E para vjen një erë e ndyrë, e ndyrë, e ndyrë, e ndyrë. Që nuk duron. S'i afrohesh dot vendit a. Ashtu. E dyta thonë ata, neve për ta lëvizur tani nuk e lëvizim më dot, edhe përpara s'e lëviznim dot se s'kishim mjete. Mhm. Tashi ajo është bërë sa një tullumbace. Po mund ta djegin. E madhe kështu. Kanë frikë ore, kanë frikë se do shpërthejë. Ah. Oh, balena do shpërthejë, balena po, balena po fryhet, po fryhet, po fryhet nga dekompozimi atje. Edhe ajo diku do t'ia japi. Po tani këta hodhën një pallat në erë, t'i fusin pra ca kështu kallupa tritoli edhe. Ashtu bëhet, a? Fishekzjarr. Sepse e, kam dyshimin unë që ti e ke menduar tamam siç duhet këtë historinë. Sepse shikoni se çfarë ndodh këtu. Un kam këtë historinë e balenës, një. Edhe duke kërkuar mbi këtë historinë e balenës se ç'mund të bëj, thonë, menduam ta ndihmojmë pak fshatin. Gjeta se ç'kan bërë ca të tjerë në vitin 1970. Në të njëjtën situatë. Në të njëjtën situatë. Mhm. Dhe kam një video që nuk do ta besoni, por pak më vonë për juve. Po shikoje një herë uh, Shikoje një herë këtë këtë balenën për cilën po të flas unë. Shihe pak. Shih si është fryrë. Oh. E gjithë kjo është pullë në baslik A shumë e madhe sigurisht Wow Po ajo do plasi Edhe kur të plasi balena Nuk e di se ku do ndodhi Ku do shkojë gjithë ajo kërmë Përmbytje e madhe do jetë Po thonë ata që ajo është shëtitorja kryesore e fshatit tonë Thonë ata buzë detit po, po. Që duket dhe ka kalamaj që dalin Kur t'ia japi ajo është e rrezikshme. Do t'ia japi. E nuk dinë çfarë të bëjnë. Nëse Do ju tregoj se çfarë bënë disa me dinamit në vitin 1970. Kam një video të një mhm. balene që ka dalë në plazh, edhe një grup njerëzish aty nga bashkia e atij qytetit aty ku ishte, në Oregon, që vendosin ta shpërthejnë me dinamit. Është e pabesueshme ajo që ndodh. Po vetëm pas pak. Pas pak. Unë do merja nja, nja 5 karroatreca Blendi, se me atë masë që ka normalisht, nja 5, nja 5 karroatreca domethënë bashkë kështu, mm -hmm. përnjëherësh, dhe do ta çoja te frigoriferi poshtë, pa. Po. te Siri Kodra, pa. Po. pastaj aty do thërrisja të të të të të peshkimit që të ta coptonin se besoj gjithë ajo gjigante do të paktën Do sharë korenti, besoj unë, jo... Domethënë, jo ti do kishe vepruar para se kjo të bëhej sa një tullumbace. Po, po, normalisht do veproja përpara. Mhm. E kuptova. Mirë, faleminderit. Se shiko se si është fryrë Eldi, po ta shikosh për shembull, trupi po. trupi origjinal i balenës ka qenë ajo që duket si formë peshku poshtë, kjo duket si po, si guaskë kërmilli. Ajo është fryrë. Po. Nice, okay. Hajde, se u zgjidh për Tiranë ishte zgjidhur me 5 karroatreca. Shumë mirë. Na trego pak si është gjendja në trafik Eldi. Po deri në këtë lidhje të parë kemi situata pa trafik, nga që është dhe ditë pushimi faktikisht. Ka trafik sot për kot. Punëtorëve për fat keq ne jemi dhe në punë sot dhe ne duhet të jemi më punëtorët nga të gjithë. Kështu që për momentin janë të gjitha rrugët pa trafik për shkak të shiut, ky shiu besoj e ka zgjuar oreksin, domethënë është zgjuar oreksin për më shumë gjumë Dhe besoj nuk do ketë fare lëvizje sot, është pa trafik Tirana për momentin. Faleminderit Eldi. Mirupafshim Eldi. Eldi Merolli nga Radio Taksi Klasik miq të dashur dhe Panaca Luli mm. Bom që është anagrama e ditës. Amin kosa. Një çikë e vështirë, fare. Fare. Fare. Hiç. Altino? Ty nuk është dashur, në fakt, unë kisha shpresë, unë kisha më shumë shpresë tek Olta që është nënë. Në fakt. Domethënë ka një lidhje. Që mund të po ka një lidhje, po. Prandaj po e them. Që Olta që është nënë, ndoshta do të kishte pasur më shumë nevojë për këtë gjë, këtë panaca luli bombin. Se sa se sa Jeri po themi që është që është vajzë e re. Që është vajzë re. Dhe dhe Altini që është djalë i ri. Po pse s'e kam unë këtë gjë? Panaca luli bomb. Është për nënat pra Olta. Po mirë, ti do kishe më shumë, ti do kishe më shumë nevojë për këtë po them. Është një vend ku shkohet Olta. Në Panaca Luli Bom. Kurse Jeri që është vajzë e re, s'ka nevojë që të shkojë. Ka nevojë. Jeri është vajzë e re, s'ka nevojë të shkojë ah. atje. Por ty të duhet Olta, se ty të zunë hallet. Panaca Luli Bom, Luli Bom, Luli Bom. Panaca Luli Bom, Luli Bom, Luli Bom. Panaca Luli Bom, Bobby Bom, Dibi Dom. Okej, mirë. S'po funksionon. S'kam të jetë. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Dëgjojmë një këngë, miq të dashur dhe i kthehemi edhe një herë tjetër 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Nëse e dini 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Pa na ca luli bom My hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focus me on you Ooh, you Ooh, I'd leave it all Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirë mëgjes Me Altinin, Hello. me Oltën dhe me Lorin në Club FM në 100.4 Epo po ju tregoja pak më parë uh, këta, Këtë problemin e Kanadas se dëgjuat mirë është një balenë e ngelur në breg, po fryhet Ka gazra brenda, ata kanë frikë se shpërthen, kanë frikë se gazrat mund të jenë eksploziv ndonjë, gazrat e shkaktuar nga, po themi, dekompozimi etj etj. Mhm. Dhe duke parë se ç'mund bënin ata, unë rashë në gjurmët e kësaj videos së vjetër nga viti i largët 1970 ku në Oregon u kishte ndodhur një problem i tillë. Një në Oregon, në Florence, Oregon, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një balenë e madhe sa një autobus ka dalë në breg të detit. Dhe njerëzit nuk dinë se ç'të bëjnë me të. Mm -hmm. Siç thotë edhe raportimi i gazetarit, asnjëri nuk do ta presi, sepse është erë e qelbur, asnjëri nuk do t'i afrohet, asnjëri nuk do ta groposi dhe vendosën me dinamit është mënyra se si do të kujdesen për këtë problem. Ata kanë vendosur në plazh, kanë thënë, "Ok, ja ku e kemi plazhin, ka edhe shumë pulëbardha në fakt që duken uh, po t'i dallosh në horizont, mm -hmm. ato do të hanë copzat dhe nëse ne e shpërthejmë balenën me dinamit, balena do bëhet thërrime, thërrime dhe në këtë mënyrë ne do të kemi, po ose mund ta hanë ato kollaj edhe. Pulëbardhat ushqehen. Ia kanë vënë dinamitin, nuk janë të sigurt se sa dinamit duhet të përdorin, Ky është inxhinieri kryesor që është marrë me punimet, i cili shpreh konfidencën. Is there any chance it might be more than a one day job? Uh, if there's any large chunks left and uh, we may have to do some other clean up possibly. Ata mendojnë se nëse mbetet ndonjë copë e madhe do duhet që të bëjnë edhe ndonjë pastrim më mbrapa, domethënë. Megjithatë, e kanë vendosur uh, dinamitin në mënyrë që e gjithë balena kur të ndodhë shpërthimi të shkojë drejt detit. Mm -hmm. Kjo është ideja, është një peshk i madh miq të dashur. Sa një, sa një autobus mund të themi, sa një autobus urbani në gjatësi kështu. I madh, uh, dhe largohen njerëzit rreth 400 metra larg që të gjithë që të mos rrezikojë askush. Shiko se ç'ndodh tani kur shpërthimi është gati. Kanë ardhur shumë njerëz për të parë shpërthimin, se sigurisht ka njerëz kuriozë. Shiko, shiko. Mish balene. Sa po mishi? Oh, po, po. Të gjithë njerëzit janë mbuluar me balenë të ngordhur. Tmerr. Njerëzit po ikin për të shpëtuar jetën e tyre. Po vijnë copa, po flasim copa nga 2 nga 3 kg që bien. Koska. Të gjithë janë mbuluar me gjak balenë të ngordhur, oh. makina, shikoji makinat. Oh, njëra, njëra, njëra makinë fatmirësisht s'ka pasur njeri brenda, shiko. As darkness began to set in, the highway crews were back on the beach burying the remains, including a large piece of the carcass which never left the blast site. It might be concluded that should a whale ever wash ashore in Lane County again, those in charge will not only remember what to do, they'll certainly remember what not to do. What not to do. Të paktën mësuan diçka. Disaster komplet. Po ideja kur fillon që vjen, që bie balenë e ngordhur nga qielli kështu. Që vënë shumë dinamit. Shumë e shpifur. Nëse, okay. Ehm, um, ç'të them unë? Pana Ca luli bom. Pana. Ty të pëlqen pana. Mendoj në kuzhinë pak. Pana da kuçina. Mhm. Ë? Jo pana da banjo, se kam kështu. Pana. E gjithmonë kam vrarë mendjen, pse duhet ta thonë pana da kuçina, sikur Po se pana nuk është fjalë shqipe, kështu që. Jo, e di, po ata italianët meqë kanë fjalën e tyre. Pana da kuçina. Pa, pana për kuzhinë. Po. Se mos e ngatërron me panën për dhomën e gjumit për shkak. Mund të ishte. Pana, më fal. Pana ca Panaca luli bom. E do të ndihmoj pak. Fillon me një fjalë greke që domethënë shumë. Shumë, shumë. Mm. Shumë. Kujdes. Jo xhaxhi. Fillon me një fjalë greke që domethënë shumë, është një gjë e përbërë. Mhm. Mm Fillon me fjalën greke shumë. E bëre të thjeshtë tani. Panaca luli bom. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Është koha tani për uh, Sharadion, jepi. Ba ba bam ba ba bam, ba bam ba bam. Unë me Altinin kemi menduar një fjalë, goca duhet ta gjejnë se cila është, nëse e gjeni ju në 069 20 70 222 dërgojeni. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Yay! Jepi goca. Atëherë, fjala që keni menduar ju është send? Jo, nuk është send. Është gjë që hahet. Nuk hahet. Është koncept. Madje, madje kur them nuk hahet, është ka, kam thënë diçka më tepër. Megjithatë mos u mos u ngatërroni. Mos tutni. Jo. As tutni. As tutni. Është koncept? Është uh, në një farë mënyre, mund të themi po, diçka, po, okay. Një veprim që e bën njeriu? Një veprim që e bën njeriu, edhe një veprim që e bën njeriu, po, po është vetëm njeriu. Mund të themi një ngjarje, një ngjarje, po, një ngjarje. Një ngjarje e bukur? Ngjarje e bukur po, është, po. Kjo madje është është është një është të çon drejt një ngjarje të bukur, të çon mm. drejt një ngjarje të bukur. Është nisja për një ngjarje të bukur. Të përgatit për një ngjarje shumë të bukur. Apo jo Altin? Po. Dhe kjo është, kjo është, kjo është ajo që të çon atje. Kjo i po, bie ti ajo që të po. çon. Kjo është ajo që të çon tek ajo ngjarje e bukur, ha. Goca, është një është një ha më goca. Po mos u fiksoni tek kjo fjalia Jeri, është një ngjarje e bukur. Është një ngjarje e bukur, kjo është vetëm një person apo një grup. Kjo është një ngjarje e cila finalizohet me një ngjarje tjetër. Përfshin dy dy persona, po them. Për shembull, është si Champions League dhe finalja e Champions League-s. Mhm. Po kjo të ishte Champions League, eliminatoret. Kupton? Po nuk ka të bëjë me futbollin, as me sportin. Fillon kjo me L? Jo, nuk fillon me L. Ka të bëjë Është një periudhë që finalizohet me diçka. Është r r. R r. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. As kom hongër, as kom pi. Mirë. Ej, po me anagramën patën një çik fat me pana panaca luli bomin. Ka qenë pak e vështirë në fakt. E, panaca luli bom. Po besoj për t'i ndihmuar, mm -hmm. me dit që shumë në greqisht do thot poli apo jo. Ja. Kelly's Rumble jeni me klubin e mëngjesit, mirëmëngjes që të gjithëve. Ora është tani 8:08 minuta miq të dashur Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori këtu në klubin e mëngjesit. Valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s, gëzuar një majin ditën e punëtorëve. A uh, është një festë për të papunët, është një pyetje që vras mendin unë, a munden të papunët ta festojnë një majin apo do të ishte një hipokrizi nga ana e tyre që në një ditë që s'u takon, ta festojnë, të festojnë uh, si gjithë të tjerët. Ju jeni të papunë, kjo është dita e punëtorëve. Kështu që mbani uh, kostukun dhe rrini. Kam përshtypjen që duhet të përshtateni me këtë gjë. Pranojeni këtë gjë. Ose luftoni për ta ndryshuar këtë gjë. Ose luftoni për ta ndryshuar këtë gjë. që të festoni një majin e vitit tjetër. Ndoshta. Po ju la sistemi kapitalist ta festoni. Në këtë jetë ju shtrydhet deri tek pika e fundit. Nëse, okay. Ah, panaca luli bom ishte anagrama e ditës sotme panaca luli bom. Që do të thoshte poliambulanca. Biznesi nuk do jetë më as klienti i i politikës, i doganës apo i tatimeve, por nuk do jetë nuk do jetë as përfituesi, nuk do jetë as i... Mm. Ai, ai. Është vështirë. Ishte Elisa Spiropali. E morave se kush ishte, po. Po. Ai është. Unë nuk e di. Ishte dita e punës, foli për gjithçka. për doganat, për biznes. Me që me që ishte dita punës foli për gjithçka. Të zgjidhni ka. Mund të themi që ishte Krishtlindje foli për gjithçka. E dëgjojmë. E dëgjojmë edhe një. Biznesi nuk do jetë më as klienti i i politikës, i doganës apo i tatimeve, por nuk do jetë nuk do jetë as përfituesi, nuk do jetë as Okej. Biznesi nuk do të jetë as klienti i politikës, i politikanëve i doganës. Nuk do jetë as përfituesi, as, as pipi. As përfituesi, as pipi që është kundërta e përfituesit. Le të themi që ka një i para aty që unë pa qëllim e kam lënë. As i që ta japi i pipuari, domethënë është i pipuari. I pipuari. I po. pipuari. As i nuk do të as përfituesi, por as i pipuari. I këtij sistemi të ri. Po po ta mendosh logjika çon drejt asaj. Është si një botë perfekte, po po ta mendosh. Mhm. Mm një botë ku nuk ka as korrupsion, as shqetësime, as, as probleme, as, as njerëz kështu As qelbësira, shumë e bukur për të qenë e vërtet. As kjo s'ka mbi po, të gjitha. Po, po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çfarë. Ta gjejmë njërin në këtë kontekst. Pra, futi futi një shoku im para para nja dy javësh makinë dogan me qera fjala. Mm. I pagoi ato policët. i korruptoi nga 50 euro secilit oh, edhe e kaloi oh, makinën për bukuri. Po. Oh, ku jeton ky shoku jot? Po, ku jeton ky shoku im në Gjermani? Në ç'dogan kaloi, në ç'dogan kaloi. Në ç'dogan kaloi. Okej, le ta gjejmë. Ai nga Gjermania po them pagoi në dogan. Pagoi policët i korruptoi e futi makinën. Kaq po them valla? Dëgjo se ç'thotë drejtoresha. Dëgjo. Fat paska qen. Në këtë kontekst, biznesi nuk do jetë më as klienti i i politikës, i doganës apo i tatimeve, por nuk do jetë nuk do jetë as përfituesi, nuk do jetë as Ka një ndryshim. Ka një ndryshim, po. Zonja Elisa e ka thënë pasi. Pasi po. Ai shoku yt. Atë do të thoshë atë. Atë do të thoshë atë. Edhe dhe kjo është kjo është e vërtetë, ka qenë gjithmonë e vërtetë. Ka qenë e vërtetë me atë qeverinë që shkoi. O nënë, o nënë. Dhe edhe po. Mirëmëngjesi, unë jam Sonila, studioj punë sociale viti i tretë dhe jam studente e praktikës intensive. Sonila? Biba. Biba. Ndërkohë që Xhensoni? Quhem Xhenson Çela, jam student në fakultetin juridik Universitetit të Tiranës dega master profesional e drejtë civile dhe kam qenë dhe jam pjesë e praktikës intensive. Tani, uh, dua që t'ju tregojmë pak njerëzve për këtë praktikën intensive se njerëzit mund të thonë se çfarë është kjo praktika intensive. Unë jam i përfshirë vet uh, dorë e parë te kjo. Megjithatë, uh, miq të dashur, çfarë praktika është? Është një një program që ne bëjmë këtu me mbështetjen e Fondacionit Soros për uh, studentë të gazetarisë, por jo vetëm, siç e shihni këto të dy. Ëm, mm -hmm. uh, asnjë nga juve gazetari, por ti ja. shumë e përfshirë me punën sociale dhe gjithashtu edhe Jensoni në, në lidhje me me të dy këta Ëm shumë aktiv në shumë aktiv lidhje me po. në lidhje me me çështje të ndryshme që i përkasin shoqërisë dhe për mua uh, burim frymëzimi edhe edhe optimizmi që gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duket. Se ne i paramendojmë të rinjtë që janë gjithmonë në kafe, ja, nuk janë gjithë njësoj dhe nuk janë gjithë ashtu. Kështu që um, këtë vit në praktikën intensive do të ndodhin ca gjëra. Do të bëhen ca spote, ca fushata mediatike ndërgjegjësuese do të ndodhin. Çfarë do na tregoni ju? Qëllimi i këtij viti është që ne të mësojmë duke sensibilizuar. Në një farë mënyre ne kemi janë na janë vendosur pesë tema nga fondacioni që na financon. Janë pesë tema të cilat janë pesë problematika që prekin shoqërinë tonë të përditshme, pesë tema të cilat ndoshta janë hasur shumë, por që përmirësimet në kuadër të këtyre temave vazhdojnë të ende të jenë shumë të pakta. Qëllimi jonë është të sensibilizojmë njerëzit me anë të spoteve që kemi dëshirë të realizojmë. Ne jemi duke mësuar se t'i realizojmë spotet. Por njëkohësisht duam që pse jo me anë të mësimit që ne bëjmë dhe të sensibilizojmë njerëzit të japim një mesazh. Po e mendojmë si një rrugë të duhur për për të goditur në një farë mënyre, një një rrugë për të gjetur një rrugëzgjidhje për problematika të tilla, janë bërë shumë në fakt, fushata të ndryshme sensibilizuese, por që ndoshta media është ajo e cila njerëzit uh, janë ndeshen çdo ditë, komunikojnë me të çdo ditë dhe duke e dëgjuar, duke vrarë veshin, ndoshta fillojnë edhe mm. ndryshojnë edhe fillojnë të sensibilizohen. Të paktën ky është qëllimi. Për sa i përket temave, ne kemi janë pesë tema që janë dhuna në familje. Ëh. Mm dhuna në familje. Tema e cila haset shumë, madje problematikat janë nga më të ndryshmet, sepse dhuna nuk përfshin vetëm dhunën ndaj bashkëshortëve kundrejt njëri tjetrit, por dhunën ndaj fëmijëve apo ndaj të moshuarit në familje. Është një problematikë shumë shumë serioze. Ti si si si studente e e punëve sociale, kam përshtypjen që ke ke në një farë mënyre informacion ndoshta më më të plotë. Të pesë temat, në fakt janë pesë temat që trajtohen nga punonjësit socialë të ardhshëm apo mm. ata që kanë qenë. Çfarë shkakton Sonila dhunën në familjet uh, shqiptare? Më më së shumti, nëse ka një, për shembull që thua që ky është një shkaktar i dhunës në familje. Unë mendoj se janë shumë arsye, por një nga arsyet mendoj se është trashëgimia kulturore me të cilën ne jemi rritur. Sepse ok, mund të thuash që problemet ekonomike janë janë domethënë një nga arsyet. Por nëse ti s'e ke të brendësuar mm -hmm. dhunën si koncept, atëherë ti nuk shkon të rrahësh gruan kur nuk ke kur nuk ke domethënë para. Nuk është rëndë. Është mësuar, domethënë është mësuar në familje, do të thosh, është trashëguar. Mendoj se është trashëguar. Edhe ato shprehje që ne kemi kush të rreh të do apo mm. druri ka dalë nga xheneti, duken që janë shprehje të cilat justifikojnë veten. Justifikojnë veten. E kuptoj, është është uh, temë tjetër për shembull është komuniteti rom, temë tjetër është komuniteti LGBT. Temë tjetër është bulizmi në shkolla, që është problem gjithashtu i përhapur dhe ambienti ambienti urban. Do të jemi mbajtur. Sa i përket bulizmit, le të shpjegojmë pak termin sepse shumë e ngatërrojnë me uh, buliminë. Po në fakt mm. bulizmi ka të bëjë pikërisht me dhunën që ushtrohet uh, bashkëmoshatarë ndaj njëri-tjetrit. Nuk është vetëm dhunë fizike, është edhe dhunë psikologjike. Mm -hmm. Fillon që nga ato sharje të vogla apo batutat midis njëri-tjetrit, Dhe mund të përfundojë edhe në ngjarje të cilat i kemi parë në media kohët e fundit që vrasje apo plagosje të ndryshme. Mm. Kështu që kërkojmë që edhe në këtë aspekt të ndikojmë në njëfarë mënyre tek të rinjtë. Do të dëgjoj pak nga Xhensoni këtu. Cila nga temat ty të, të ka ndonjë temë për shembull që ti e gjen më më interesante për ty për shembull për të punuar, për të ndërtuar një fushatë sensibilizuese? Atëherë, të gjitha temat janë të rëndësishme dhe kërkojnë vëmendje dhe kërkojnë angazhim të të gjithë shoqërisë, jo vetëm të një grupi të vogël apo të fragmenteve të caktuar të shoqërisë apo shtresave të caktuara. Unë nuk do uh, isha apo do vlerësoja një temë më shumë sepse janë dukuri që na prekin të gjithëve, mm -hmm. që shkaktojnë pasoja jo për momentin, uh, jo vetëm pasoja emocionale, materiale, por kanë edhe atë vazhdimësinë e të prodhuarit të problemit edhe këto gjëra brendësohen dhe bëhen pjesë edhe e brezit të ri që brezi ia transmeton brezave të tjerë kështu me radhë uh, unë e ndjej veten më afër uh, temës së komunitetit rom duke qenë se e kam prekur edhe më shumë por duke qenë se jam dhe vetë pjesëtar i komunitetit rom mm -hmm. dhe uh, e njoh dhe më mirë nga afër problematikën çështjet që i prekin uh, edhe vështirësitë, sigurisht edhe fenomene, se do t'i quaja më mirë me fjalën shqip dukuri të tjera që i prekin siç janë diskriminimi, stereotipet që janë të gjeneruara. Po ç'është nëse do të jepnim një mesazh për shembull që komuniteti, komuniteti rom do do të kishte për komunitetin më të gjerë, për gjithë, për gjithë shoqërinë. Ëh, uh, se shumë shpesh komuniteti sigurisht që ka liderët e vet, sigurisht që ka kanalet e veta, por që uh, Megjithatë, ndonjëherë këto kanalet e veta, po them kanale mediatike, kanale komunikimi, faqet online etj etj që i kanë, por që ndahen brenda për brenda komunitetit. Nuk është se se shumë nga komuniteti tjetër për shembull është i vë re këto apo apo i dëgjon apo i i ndjek me me me vëmendje. Cili do ishte mesazhi? Nëse ti do të mundje të jepje vetëm një mesazh, 30 sekonda kohë, një spot televiziv mediatik për të ndryshuar një mendësi apo për për të thënë diçka, çfarë do çfarë do thoshe? Faktikisht nuk do ta thoja me fjalë, po por se do ta thoja me me pamje vizive, mm -hmm. qoftë me fotografi apo qoftë edhe me një video realizuar në formën e, e pantomimës, sepse ndonjëherë imazhet ngelen më gjatë në kujtesën tonë edhe na bëjnë që të kuptojmë, jo jo thjesht t'i mësojmë njerëzve t'i themi disa fjalë apo po. t'i bëj moral sepse po. shumica mund ta marrin për moral dhe kjo nuk do të po, ishte gjë e mirë. Xhenson, po kjo është edhe një formë për t'ia hedhur për ata që po na dëgjojnë në radio. Jo, jo. Po mirë, një sekond, dakor, do të do ta jepi me imazhe. Po çfarë do thoshe? Çfarë do komunikoje? Do komunikoja që të gjithë komunitetet sepse ne e dimë që Shqipëria është e ndarë në shumë komunitete Jo vetëm komunitete linguistike apo kulturore, por edhe komunitete të tjera, duke marrë parasysh të shtresat sociale, sa që të gjithë komunitetet duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë, në radhë të parë dhe në që kemi parim demokratik dhe kushtetues duhet të respektohet dinjiteti dhe dinjiteti duhet të vijë në atë formë që t'i sigurosh të tjerëve mjetet dhe shanset e, e barabarta dhe të njëjta. Për një jetë dinjitoze. Sigurisht, për një jetë dinjitoze. Shanset barabarta, që unë mendoj që komuniteti nuk i ka. Komuniteti rom. Shan, atëherë Kemi të drejta të barabarta përpara ligjit jemi të barabartë, por shanset nuk janë të barabarta. Mm -hmm. Për shkak të të rrethanave historike apo kulturore. Mm -hmm. Apo edhe si si na shikon tjetri, duke mos pasur një qasje ndaj komunitetit rom apo ndaj komunitetit LGBT apo ndaj komunitetit ballkano-egjiptian. Mm -hmm. Po dhe komunitetet tjera. Ka shumë ka shumë diskriminim, le ta themi, ka shumë diskriminim, ka shumë racizëm ende në Shqipëri që mund mos vijë në forma të pikturuara nëpër mure, por që Në në çështjet e përditshme mund mund ta hasësh. Kështu që këto janë disa gjëra. Mirë, ej, suksese. Suksese. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ju lutem. Në fakt, në kuadër të kësaj fushate sensibilizuese kemi hapur në Facebook janë faqet në emër, domethënë emrat e fushatave kanë dhe emrat e faqeve në Facebook, kështu mm. që ftojmë gjithë dëgjuesit dhe shikuesit të bëjnë like dhe pse jo Të bashkëpunojnë me ne. Do të jetë shumë mirë. Ëm um, miq dashur, temat janë dhuna në familje. Dhuna në familje, po. Bulizmi në shkolla, që është ky po. presioni psikologjik dhe dhe social mbi mbi ca mbi ca fëmijë. Verbal e jo verbal. Po mund të jetë verbal, jo verbal, tjetër përveç kësaj? Është komiteti LGBT, mhm. është komuniteti rom. Domethënë diskriminimi nga orientimi seksual, pastaj është komuniteti rom. Është edhe mjedisi urban. Dhe mjedisi urban. Për ta mbajtur mirë qytetin, pastër dhe me dashuri. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe suksese. Miq dashur, janë Sonila Biba dhe Xhenson Çela këtu në klubin e mëngjesit, dy miqtë e mi edhe pjesëtar tek praktika intensive, një program për gjithë ata studentë gazetarie që duan që të aplikojnë profesionin që po mësojnë. uh, i mundësuar nga Fondacioni Soros. Ne do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë Green Day do të vi tani me 21 Guns dhe unë e kam gati tekstin e kongës së parë për sot. Rrini dëgjoni pastaj ndoshta e gjeni. Take your breath away and you feel yourself suffocate Kur të duash ti Moj olta Moj olta Kur të duash ti O po kur të dua unë Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim në këtë një maj Të lavdishëm të 2014-ës Ku bie shi me gjyma jashtë Nuk do ketë paradë Sot kam përshtypjen parada E një majit është pra, Do të jetë anuluar Festa familjare Po, festa familjare Në një familjare Të gjithë shumë Jo, nuk jo, do jo, ketë jo. Lemerira nga liqeni kështu. Ne jemi në punë, kështu që. Po jo, ne jemi po ne në punë jemi, ja, si duket qartë që jemi këtu. Është vërtet. Ne që flenë ato tani. Nice. Okej, ora tani 8:32 minuta, miq është koha për uh, të bër pak edhe ka uh, shumë rrugë janë ende në shtëpi. Kështu që është koha për të bër pak uh, tekstin e Kongos për sot. Teksti Kongos sot na sjell një këngë që ka qenë shumë e njohur, shumë e njohur. Do i ndihmoj pak. Kjo këngë ka qenë gjithashtu pjesë e kolonës zanore të një filmi të njohur e të suksesshëm. Okej. Okay. Ëm, um, kështu që kaq për fillimin. Mm -hmm. Kur të mbërrim tek refreni, keni për ta gjetur. Kam përshtypjen unë, por merita dhe fitorja do të jetë e atij që e gjen para. se të shkojmë tek refreni. 069 20 70 222 ja ku vjen teksti këngës nga anglishtja. Ndërsa eci në luginën e hijes së vdekjes, kthej kokën pas. Në jetën time asgjë s'ka mbet. Se kam kërcitur e qeshur aq gjatë Sa dhe mamaja mendon Se kam mbet trutharë Po s'i kam rënë askujt në qafë kot Ama mua Si legen s'më trajton dot Kujdes si flet kujdes ku shkel Përndryshe vetëm silueta me shkumës Vizuar në asfalt do të ngel Nuk dua ta humbas mendjen Por Duhet ta kopsis Nëse dikush flet Më duhet t'ia qëndis Jam ai lloj çuni që çunat Imitojnë Në gjunjë natën lutem Nën dritat Që ndriçojnë I kanë harxhuar jetët duke jetuar në parajsën e gangsterëve. Vazhdojnë harxhojnë jetët në parajsën e gangsterëve. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Kaq ishte miq të dashur ky ishte teksti këngës për uh, sot në klubin e mëngjesit. Tjetrin pak më vonë. Mhm. Mm 069 20 70 222 kam përshtypjen unë se Kur mbërrin tek refreni pastaj bëhet bëhet e thjesht mm. fare. Fare e thjesht. Fare e thjesht. Pyetja për ju është kur je i papunë a e feston një majin? Dhe gjithashtu pyetja tjetër është ç'ka thënë Elisa? Oh, kjo është fjala e censuruar. Po. Kjo ka mbet, kjo ka mbet mister. Mister. Mister ka mbet. Le ta dëgjojmë. Biznesi nuk do jetë më as klienti i i politikës, i doganës apo i tatimeve, por nuk do jetë nuk do jetë as përfituesi, nuk do jetë as Hmm. Çfarë ka thënë Olta? Nuk do jetë as i pipuri. I pipuri. Pra, nuk do jetë as i humburi. As i Jo, as i përkëdheluri për shkakun. I ndëshkuari. Jo. As i ish, ish me sh. Jo, nuk do të thotë. Jo, por me ri, në fund ka ri. Ri. Kujdes, atë e le ta, e le ta dëgjojmë dhe një herë. Ka ri në fund, ka i përpara, pra nuk do të jetë as i nënë, as i I pipuri. As bene. Jo, jo. jo. Është vështirë. Por në këtë ditë feste duhet punoni pak për ta gjetur. Duhet të vrisni mendjen. Pra, pra, pra në marrëdhënien e re dhe super të drejtë që vendoset midis njeriut, biznesit në këtë rast. Mm. Personit fizik, biznes dhe doganave është kaq super e drejtë si marrëdhënie që ky s'do të jetë as përfituesi i ndonjë klientelizmi. Por as. Kupton apo jo? Por as Kështu që këto gjëra, këto budalliqe, këto që kanë 24 vjet, domethënë këto manovrat ikën tashi. Mbaruan. Në një ditë. Ec, bum, si ajo balena. Bum ta jep. Digidom, digidom. Ehm, um, okay, në rregull. Po thuajse e besoj. Do të kemi pas pak klubin e mëngjesit është Kadebosta, oh Kadebostany tani. Ah, Kadebostany. Kadebostany. Ja është Castle in the Snow, kënga po shumë. Poli. 8:37 minuta jeni me klubin e mëngjesit valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s kërkojmë fjalën e censuruar nga Altini dhe është shumë e vështirë për t'u gjetur. Every day a little bit more Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. 8:41 minuta ka në këto momente. Mirë, mirë. Um, Atëherë, Olta, është koha për ty që të japësh gjithë emrat e gjithë fituesve, gjithë gjërave që kanë ndodhur deri tani në klubin e mëngjesit. Atëherë kishim një fitues për këngën e ditës, është Matilda 6 Gjashtë katër i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Matilda. Ndërkohë Ramazani ishte në radion tuaj. Bravo. Bravo. E gjetët, bravo. ha? Emiliani fiton një dhuratë në Electronic Line. Na na kanë gjetë këtë të Ramazanit, e E kuptuan kanë gjetur, e kanë domethënë gjetur. Mhm. Pati përgjigje. Tani jeni gati ju të gjeni Bravo. fjalën tonë. Ne jemi gjithmonë gati për të gjetur fjalën tuaj Erion. Dua të Dakord. marr vetëm një moment që të të bëjmë uh, pak lojën para se të shkojmë atje. Wow. Wow. Kërkoj titullin e kësaj kënge edhe. Na na la pa fjalë. Ç'fjalë more? Fakt teksti tu, fakt titulli. A la pa tekst. Provoj edhe një. Duam titullin e saj. Wow, sa e vështirë. Titolo. Tira ne na ne na na. Po le që ishte romantike, me siguri është një gjë romantike kështu. Kuptohet. Nga këto. Sigur ta dinë që Hmm. Edhe shkonë me kohën. 069 20 70 222 069 20 70 222 na na transfiksoj fare more. Ngelim aty tash. Ja më ja të gjejmë një tjetër. Edhe Bravo Gentiana. Bravo Gentiana. Atje uh, tek shkolla e hip hopit në Nobis. Në fakt shkolla e notit në Nobis. Por mund ta kthesh në hip hop notin. Më duhet mua. Në fakt. Kthehemi pas pak tani ka një ndërprerje fare të shkurtë një grimcë rëre miq të dashur në këtë oqean argëtimi. Duam titullin e kësaj kënge në Icon Pop Song, duam titullin e këngës që sapo dëgjuat miq të dashur në Icon Pop Song. Okej. Okay. Tani uh, jeni gati për këtë? Gati, gati, jemi gati. Do të jemi gati. Atë duam me jingle. Faleminderit. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Hajde çuna, jepim, jepim. Shkrimit talentit. Mirë se keni ardhur miq të dashur në Sharadio. Unë dhe Altini do të mundohemi që të gjejmë fjalën që gocat kanë menduar. Gocat na e gjetën fjalën Ramazan që ne kishim jo fort të vështirë, ndërkohë goca. Mhm. Aha, ha. Aha. Ja. Do të thotë mund ta hasë. Jo, jo. Është një koncept. Atëherë jo, është jo. se. Është diçka. Jo. Është një bimë. Këngët e mrekullueshme njërën mbas tjetrës. Ku ta nisim e ku ta bitisim me Pharrellin? Po erdhi puna tek ato. Gjithsesi, ë uh, mirë se keni ardhur në orën e tretë të transmetimit jemi Klubi i Mëngjesit në valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Mirëmëngjes. bashkë me Altin Sulajn, që Hello. e kemi koleg prej vitesh edhe Olta Rekën që hajt më. Përshëndetje, mo. Ë gjithashtu është Edhe edhe Lori. Lori, ë si çdo ditë tjetër këtu në regjinë e Club TV-s. mrekullueshme. Atëherë, Kemi ca gjëra për uh, të cilat dua t'ju flas uh, shpejt e shpejt, shpejt e shpejt, shpejt e shpejt. Fillim fare, duhet të bëjmë uh, quizin me seri, të cilin ne nuk arritëm dot që ta lançojmë, lançojmë. Kërkojmë ndjesë. Ta lëshojmë. Ta lëshojmë. Publikojmë. Po jo se çfarë. Një nga këto. Ta nxjerrim. E kemi me shkencë sot. Tani do të arrij ta nxjerr më në fund miq të dashur. Atëherë po e nxjerr, jeni gati? Gati. Blendi. Shumë shkundje dhe tundje. Po pra, ka pikërisht. Me që po nxjerrim. Shumë shkundje dhe tundje ka në këtë shkencë, miq të dashur, e cila studion tërmetet. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhin tuaj pa harruar dhe emrin Shumë shkundje dhe tundje Ka në këtë Ka në këtë Shkencë Shkencë E cila Studion tërmetet Nuk është tërmetologia, kujdes Ja, jo, kujdes, ja. Jo. Arta Kujdes, jo, po ka zime shkencë, shkencë ah, Shkencë, baby Ja për dance, dance Atëherë, mirë Ok, në rregull. Kemi një fitues. Ka shumë shkundje dhe lëkundje dhe tundje në këtë shkencë e cila studion tërmetet. Cila është? Kemi një fitues në lidhje me fjalën e censuruar Olta? Po i riu është Franci. Oh, shishi. No. Që ka thënë i vuajturi. I vuajturi pra. Biznesi nuk do jetë më as klienti i i politikës, i doganës apo i tatimeve, por nuk do jetë nuk do jetë as përfituesi, nuk do jetë as i vuajturi. As i vuajturi Sokrat. As i vuajturi. Do të jetë do të s'do jetë as derr i kënaqur. Pra, as Sokrat i vuajtur. Çfarë po thotë? S'e ka thënë ashtu për kë. Me nënkuptim. Me nënkuptim ashtu është, po. Franci fiton një set me foto nga Art Center Tirana. Bravo Franci. Bravo Franci. Faleminderit për uh, pjesëmarrjen e deritanishme. Do të kthehemi prapë tek lojërat e tjera, por dua në fillim fare t'ju prezantoj Zhulsin Ludovic euro për shkak se ka ka një gjë Altin, ka ka një fiksim. E para e punës kur e kanë pyetur se çfarë ka ndodhur me të, është që ë një ditë thjesht vendosi që të lërë punën, mos shkonte në punë, ishte nis në mëngjes për në punë dhe nuk shkoi. Edhe ka 20 vjet që vjen vërdall, po sa shikoj u ndërrua për përsëritjen e fotografive, vesh vesh diçka më të thjeshtë. Sa vite ka që nuk lahet ky Blendi. Ky ka një 20 vjet që nuk lahet. Dhe çfarë bën? Ka ka një zakon Thotë interesant. Duart i paska të zeza. Të gjitha gjërat i ka të zeza, sepse ky fle Altin në hi. Çka ka bërë ky? Po në hi. Në fillim fare ka djegur dyshekun e vet. Mbasi, domethënë, çfarë bën është që e merr dyshekun, e ka shtrirë dhe pastaj i ka vënë flakën. I ka vënë flakën dyshekut, e ka lënë të digjet mirë mirë, pastaj e ka qullur me ujë. Dhe është shtrirë si. Dhe ka lënë të thahet. Tani kjo kjo shtresë që formohet, ky shtrat me hi, me thëngjinj të të fikur, e kupton me Tam. atë karbonin atje, atë blozën, mm -hmm. është ku ky fle. Shtrat dhe çdo ditë më i mirë mbledh letra, mbledh gjëra të ndryshme në rrugë, sende të ndryshme, i djeg dhe mbasi i ka djegur dhe procesi ka përfunduar, shtrihet në hirin kur është akoma i ngrohtë dhe fle top fle si qengj. Nuk e keni idenë pra, do të quhet gjumi, Njeriu zhul si zjarrit. Njeriu zhul si zjarrit. Pasi i shtrirë aty, her pas herë gjatë natës e bën. E ka emrin Ludvig Mishdashur, shokët me përkëdheli e thërrasin Ludvo. Po, ah, Ludvo. Dolezal, 58 vjeç nga Novi Bidzhov i Republikës Çeke, njeriu më zhuls në kontinentin wow. evropian pa asnjë diskutim. Megjithëse çfarë duhet të ketë ai? Nuk kam pse ta imagjinoj Jeri, mund ta provoj vet. Ja. Rri edhe unë 3 ditë, pse unë s'kam. Jo, jo, jo. 3 ditë. Sa rri do të na dëni vend. Ja, mm. mund edhe 3 orë, s'dihet, varet çfarë bën. Mund edhe 3 orë. Nuk e thash për ty Blendi, e thash në përgjithësi për njerëzit. E mora vesh për përgjithësi për mua po flisim këtu. Gjithsesi, faleminderit shumë Olta. Të lutem. frekuencën e radios. Mesazhi i 104 që thot ora te dora, po si do një orë dhe emrin tuaj po. Është e rëndësishme. Dërgoni vetëm kaq, ora te dora dhe dërgojeni në 069 20 70 222. 069 20 70 222 nuk kushton asgjë. SMS-ja nuk kushton absolutisht asgjë mbi planin tuaj tarifor, çfarë paguani ju për SMS-t ne as e dimë as nuk përfitojmë nga kjo. Se këtu gjithmonë është kështu, e ke parasysh. Është ajo çështja shqiptare. Por uh, gjithsesi mund dyshojn. Po. Ë, uh, kështu që mund na dërgoni ora te dora, emrin tuaj në 069 20 70 222, një SMS që nuk ju kushton asgjë dhe bëheni pjesë e një loje. Nëse jeni mesazhi i 104, atëherë ju do ta fitoni atë orën. Po. Po. Edhe 100 mesazhe mblidhen shpejt. Mblidhen shumë më shpejt se ça mund mendojë dikush. Kështu që un kam përshtypjen shumë shpejt do të kemi edhe një emër fituesi, por do të shkruani ora te dora të bëheni pjesë e atij shorti. Okej? Okay? Dakor. Okay. Mirë. Do të lexoj diçka nga Faik Konica nëse mundem. Mhm. Mm Unë e kam vendosur tek tek faqja ime dje. E kam lexuar disa vjet më parë këtë. Du 12 share pas. 12 share. Wow. Janë sherrosur. Janë sherrosur njerëzit. Ëm um, e kanë ndar me të tjerët. Mm -hmm. Kjo quhet këshilla një gazetari. Nuk e di, disa prej jush mund t'ju ketë rastisur ta keni dëgjuar herë tjetër. Po, po. Nëse nuk e keni dëgjuar, është interesante. Çfarë uh, Faiku Po mundohet të thotë këtu. Mm. Kam përshtypjen në unë se nuk ka nevoj që ta Nuk ka nevoj për shumë komentar se ajo, ajo vetë mm. kuptohet Atere, shikoni se ç'këshilla jep Do lexoj vetëm një pjesë të shkurtër Në gjithë e gjitha është e shkurtër Këshilla një gazetari, Faik Konica Thot, i dashur mik Ne e bëfsh gazetën me fleta të mëdha Shqiptarët do thonë që s'fshihet dot lehtë Në e bësh me fleta të vogla, do thonë që s'është gazetë, por libër. Në shtypsh me letra të holla, do thonë që s'këndohen dot, se të prishin syt. Në shtypsh me letra të trasha, do thonë se je hamall dhe kërkon që të mbushësh vend. Në shkrofsh në toskërisht, do thonë që s'është gazetë për gjithë shqiptarët. Në shkrofsh në gegnisht, prapa ashtu. Në shkrofsh në gjuhë të përzier me të dyja, gjysmë gegnisht, gjysmë toskërisht, do thonë që është çevrish. Në mos shkrofsh për politik, do thonë që nuk është koha të punojmë për literaturë kur vendi ndodhet në rrezik. Në shkrofsh për politik, do thonë që prish punë duke egërsuar qeverinë. Në folsh but për Turqinë, je i paguar prej Stambollit, në shkrofsh rrept kundër Turqisë, kërkon që të t'jap sulltani të holla që ta pushosh gazetën. Në mos gjefsh të holla që ta mbash gazetën, do thonë që s'je i zoti. Me qenë aq njerëz duan zgjimin e kombit shqiptar. Në gjefsh të holla, je intrigant dhe i shitur. Në folsh për plot çlirimin e Shqipërisë, do thonë që je djalë dhe kërkon që gjëra të duheshin gatitur 100 gjëra që duhet të ishin gatitur 100 vjet më parë. Në folsh për nevojën që të përpiqemi ta shpëtojmë gjuhën dhe kombësinë, duke vënë vendin nën hijen e fuqisë së madhe, S'qënke shqiptar i vërtet. Në folsh mirë për shqiptarët e krishterë do të hidhrohen shqiptarët muhamedanë. Në folsh mirë për muhamedanët do hidhrohen të krishterët. Në folsh mirë për të krishterët e për muhamedanët që janë shqiptarë të mirë, e ligsht për të ligjtë, atëherë do hidhrohen të gjithë. Kaq për sot se kam frikë se mos ju zë gjumi. Shumë e bukur. Po ideja është nuk arrin dot të S'di si të shkruaj. Gjithmonë ka të pakënaqur. Gjithmonë. S'di çfarë të bësh. Çfarëdo që të bësh? Kam përshtypjen nuk ka rrugëzgjidhje. Nejse, okay. A atëherë na kanë gjetur se cila është shkenca që shkundet, tundet dhe lëkundet. Sizmiologjia. Sizmiologjia. Bravo. Ka gjetur Leo fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, a mund të bëjmë një tjetër pyetje? Nga shkenca? Masa, masa ose numri i masës përcaktohet nga numri i neutroneve Edhe i këtyre grimcave tjera që ndodhen në bërthamën e atomit. Ja. Mm -hmm. Masa, miq të dashur, përcaktohet nga numri i neutroneve dhe këtyre grimcave të tjera që ndodhen brenda në bërthamën e një atomi. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çfarë. Neutronet edhe këto, Olta. Çfarë janë këto të tjera? Tani janë këta. S'merr, s'merr vesh nga këto, neutronet dhe tereririt. Okej. Okay. Nuk, nuk kam nga këto. Mirë. Atëherë, do të kthehemi mbasi të kemi dëgjuar një këngë, është koha tani për Coldplay, kjo është Magic. Kur të kthehemi do të kemi tekstin e dytë të këngës miq të dashur këtu dhe një tjetër në Icon Pop Sot mund të shkoj. All sot mund të shkoj sot. Around this world. Okej, okay, faleminderit. Ë uh, tani jemi gati miq të dashur për uh, tekstin e këngës 2 këtu në klubin e mëngjesit. Teksti i këngës sot um, në këtë moment me një mega mega mega këngë. Wow. Po, kjo është një këngë që nuk ka ngel njeri pa u tund shkund e lëkund për këtë këngë. Mhm. Mm në mënyrë Këngë shumë e veçantë. Shumë ndryshe. E dëgjojmë. Okej. Okay. Do të kesh ndoshta një moment aty ku mund ta gjesh. Kjo njëra nga ato gjëra që ndryshojnë. Kjo një nga ato këngë që ndryshuan kursin e muzikës. Nga këtej për shembull filloi, do të shkoj kështu, ose shkoj kështu. Mbushni armët. Sillni shokët. Është qejf të humbasësh e të bësh kot. Ajo është tej e mërzitur. Por me veten besim plot. Oh mos unë di një llaf të pistë. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje. Me dritat fikur, Ka më pak rrezik. Ja ku jemi. Na zbavisni. Ndihem budalla dhe ngjitës. Ja ku jemi. Na zbavisni. Një mulato, një albino, një mushkonjë, një libido. Po hej. Jam më keq tek ajo që bëj më mirë. E për këtë dhuratë Ndihem i bekuar Grupi ynë kështu ka qenë Dhe deri në fund Kështu do të mbes Për cilën këngë bëhet fjalë dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çfarë. Përshëndetje, përshëndetje. Ja ku jemi na zbavisni. Unë thashë është një mega super këngë. Kështu që. Isha shumë serioz. Po, nga ato këngë që i ndryshojnë drejtimin muzikës. Fol po deshe. E meqë ishim tek mushkonja dhe u përmendën atje. Ëh, mm. uh, mjekët kanë uh, bërë një kanë bërë një studim të vockël. Një studim të vockël mund të thuhet, megjithatë që mund të ketë pasoja shumë të mira nga Rockefeller University në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë studiuar ato që njihen si mizat e tmerrshme cece. Mm -hmm. Mizat cece ë uh, kanë atë aftësinë që që të shpërndajnë ca parazitë, e ca mikrobe, e ca baktere, ku di unë se çfarë mund të quajmë këto ca smundje pra. Që ti mos t'i marrësh mhm. ca infeksione të tmerrshme që shkaktojnë uh, të paktën 20000 vdekje në vit në Janë në Afrikë. Vdekje po. prurëse. Në qoftë se nuk trajtohen në kohë, Jeri, janë vdekje prurëse. Mm, smundje. Edhe këto përhapen përmes kësaj uh, kësaj mize. Kësaj mizës mize cc. Ëm um, për vite me radhë është është ka pasur përpjekje që të ndalohet ky lloj insekti ë uh, në këtë Afrikën subsahariane, mm -hmm. sepse 70 milion vetë rrezikohen prej saj. Por nuk është bërë dot asgjë deri tani. Deri tani, sepse Rockefeller University kanë ndërhyrë duke lexuar të gjithë kodin gjenetik të mizës CC. Oh. Ah. E kanë, si thua, përkthyer kodin, zbuluar Edhe tani ata mundën që të shohin se çfarë mund të bëjnë. Mm -hmm. E para e punës për shembull kanë zbuluar një gjë që unë unë e gjej shumë të çuditshme. A e dinit juve që miza CC i ushqen të vegjlit e saj me qumësht gjiri? Urdhëro. Wow. Wow. Miza CC po, i ushqen mizën më. Larvat e saj, mizat e vogla me, me qumësht gjiri. gjiri. Paska sisë, mm Miza. Paska dhe qumësht, miza të the. Po ku i duken po. zot ajo aq e vogël. Dhe këta, duke pasur tani kodin gjenetik të kësaj mize, po. do t'i heqin pikërisht. Kush ja pa, ja kush ja, ajo e ka më kush ja kush ja pa cicat po. Mizës. Mizës. Gjithsesi si, si dolën mizat pas ytena. Sa turp moj Olta. Po, Olta, Olta, të s'të vjen zor moj Olta. Çfarë mendon? Po tani këto që tregoni ju ka fakte. Gjëra. Zlok në radio. Okej, në rregull, mirë. Faleminderit. Ëm, um, dëgjom, dëgjom. Uh, National Geographic është duke folur për këtë, është shumë serioze, sepse kanë gjetur, duke gjetur kodin gjenetik, këta kanë kanë arritur të zbulojnë se çfarë mund ta bëjë, ta t'i t'i presin qumështin mizës CC. Nuk ta O, ha, sa mirë. jemi për të qeshur, por ka një gen. O, sa mirë, o, por sa ka mirë. një gen, ka një gen atje Ora, në se mizën. ideja i që pret burimin, kontrollon pra, i pret qumështin. burimin. Edhe Wow. ky duke duke adresuar këtë gen, Këta mund t'i ndalojnë qumështin, wow. ajo mos ketë qumësht, mos ketë larva dhe të, të ngordhë masivisht pra miza cece. Këta, po, pra. tani me sa kuptoj unë pak nga ky studim, i bje që në qoftë se miza ka sisë, Tan. Po. Ka pra ka, jo në qoftë se ka. Ka, okay, ka. Kjo është e sigurt tani. Pse duhet të shkojnë t'i presin qumështin kësaj? Mund të merrem me mashkullin. Ja presin. po mashkulli s'ka cica. Po jo pra. Të zmadhuar. Të zmadhuar. Mbase mund të shohim diçka, mbase mund. Kush e di. T'i bëjmë ne një ekzaminim. Kurioziteti Olta do të të hajë kokën. Po. Kujdes. E kam përshtypjen që po. Ku do të jetë? Ja ku e ke Olta. Edhe shkrimin nga National Geographic me, meqë ra fjala nga National Geographic. Mhm. Mm ja këtu. Po e shikoj. Ja miza. O të keq. Tsetse. Ora dhe dora, Olta ah, ka numëruar. Do t'ju them unë që jemi te 69 mesazhe. 69. 69 mesazhe miq të dashur deri tani për ora dhe dora e 104-ti do të fitojë një orë. Sa i bie 104 edhe 35 më duhen. 35 po. Dishë po. edhe 35 mesazhe po. Edhe do të fitojë njëri. Ai që 35 i bie që tani. Nëse uh, Waves nga Mr Probz tani në klubin e mëngjesit. Në klubin e mëngjesit. Ora tani 9:41 minuta ju përshëndesim që të gjithëve. Është Blendi, Eri, Altini dhe Olta, edhe pse, edhe pse ne normalisht e festojmë, e kupton, nuk është se ne nuk e festojmë një majin, apo jo, edhe ne si gjithë tjerët e festojmë, por jemi në punë. Por sepse është është ditë pune, sidomos për mediat, kështu që kjo është natyra e gjërave. Kështu që nuk është se jemi shumë pushim në fakt. Lum si ata që e kanë pushim. Lum si ata që e kanë pushim. Po. Apo s'ka programe të mira në televizor për të parë sa dush. Gjëra kështu, kënaqesh. A kemi bërë një pyetje sot për juve? Ka komente pa fund këtu. Megjithatë, uh, ishte kjo. Ata që janë të papunë, a e festojnë një majin? Pik pyetje. Kjo është pyetja. Kjo është dilema jonë faktikisht. Po, s'nuku thotë ne festojmë çdo festë pa ditur që në fakt Ajo që ne quajmë festë ka ardhur pas protestave shumë të drejta. Po, tjetër Ini thotë uh, sot Ini Ini mani. Nuk thot uh, Ini. Nuk sot. Sepse është shi dhe nuk dalim nga liqeni. Nuk dalim nga liqeni. Nuk ndezim dot zjarr. Nuk ka festë është protestë, thot uh, Aurela. Pyetje e këndshme kjo, të papunët festojnë çdo ditë me barkun bosh, na ka shkruar Bruana. Përgjigjja e pyetjes pra është uh, uh, ose pyetja është Po kur je i papunë, a e feston një maj? Ndërkohë Eralda thot po po atëherë feston më shumë, thot se nuk ke çfarë të bësh tjetër. Do s'do të mm, dalësh. Do s'do të festosh. Si në festa, si në protesta. Si në festa, si në protesta, është saktë, okay, mirë. Ëm, um, tjetër që, do lexojmë një tjetër. Lexo dhe një tjetër. Vetëm festë të jetë mor aman, na thot uh, Dietmari. Shqiptarët kshu e kanë, thot koka me xhel dhe ndjell. Mm, Dhe morrat hedhin valle. Iridioni, ndihmë. Iridioni thot i papuni një maj e ka gjithë vitin. Është vërtet është. Mirë, nejse, okay. Një maj është ditë proteste këtu tek ne bëhet festë. Ku është puna? Dikur punonim. Ëm uh, nga pak tani fare. Po ne edhe 8 marsin festë kemi. Nejse, okay. Ah, uh, miq. Bëni si të bëni, festë ose protestë, nuk kemi çfarë uh, zgjidhje të japim në kësaj tash. Ne do bëjmë emisionin, do ikim në shtëpi pastaj. Festojmë. Festojmë edhe neve. Po. Si gjithë tjerët. Kishim bërë një pyetje nga shkenca. Mm -hmm. Olta. Po. Në lidhje me numrin e masës atomike, i cili formohet nga numri i neutroneve dhe këtyre grimcave të tjera që ndodhen brenda bërthamës së një atomi. Pra, protoneve, protoneve, neutronet dhe protonet. Ah! Oh yeah. E gjeti, bravo Isha. E ka gjetur Ori dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Okej, okay, shumë mirë. Bravo. Do të kemi një pyetje tjetër nga shkenca? Ah, po mendoja për pyetje nga shkenca, po janë mm. janë të vështira. Janë të vështira. Jo, mund ta bëjmë këtë. Mund ta bëjmë këtë. Janë një lloj bimësh që quhen në gjuhën shkencore bimët Dikotiledonike. Hajde, more hajde. Të cilat? Edhe një herë si e kishte emrin? Bimët dikotiledonike. Dikotiledonike. Dikotiledonike. Mm -hmm. Janë bimë të cilat Jeri, ashtu si dhe ti, mm -hmm. kanë këto që i përdorin për të çuar ujë dhe ushqim lart e poshtë. Ah, okay. Janë bimë me këto. Mhm. Mm Që i përdorin për të çuar ujë dhe ushqim lart e poshtë. Lart e poshtë. Shumë vështirë është si pyetje. Kujdes, kujdes. Jo, e mos përqendrohesh. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Ishim shumë mirë kur po flisim për mizat cece. Kam përshtypjen unë. Këto bimët dikotiledonike sikur s'janë Megjithatë emri jo? të ngatërron, por jo pyetja. Jo, jo, dash mm. pyetja. Mirë, a çfarë kemi për të bërë? Ne do të ikim tek një grimcë e vogël. Grimcë e vogël. Në rregull, po uh, rëre në këtë Një sekond, po mirë më do. Kemi një këngë këtu që do ta japim. Një sekond, një sekond. Kemi një këngë këtu që kemi për ta dhënë apo jo? Një icon pop song. Tam. Titulli i kësaj kënge cili ishte? Është Replay nga Iyaz. Apo jo. Po na lër më të shkruajmë Na lër që të shkruajmë E saktë E radhës Ka fituar Ksandro Një dhuratë në Electronic Line Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Jemi drejt fundit fare të programit të sotëm dhe ju urojmë juve një ditë pushimi të qetë dhe të suksesshme, ndoshta në kërkimin e një vendi pune, ca prej jush e di që po e përdorin për këtë arsye. Gjithsesi, pra, se prandaj po vrisja mendjen, a mund ta festojmë ne sot? Do të dalim, do të dalim. A kupton? Me që jemi këtu, gjysma pa punë edhe t'i ftojmë dhe ata pa punë apo të festojmë vetëm ne që jemi në punë, s'është dita e punëtorëve. Ata thonë jemi më punëtorë se juve, po vetëm që vetëm që s'kemi punë. S'kemi vend pune, po. Okej, okay, Olta, ku janë këto mesazhet? Kam patur 357 mesazhe vetëm Ora te Dora. Wow. Vetëm Ora te Dora, nga kjo, po wow. shoftin. Po mirë, okay. Edhe i 104-ti është Donaldi, Donaldi me numrin që mbaron me 008 e ka dërguar në 9:37 minuta. Sot në mëngjes këtu në klubin e mëngjesit dhe bëhet fitues. Mirë, kujdes. Bravo ju. Kam vetëm nga një pyetje për juve. Këto do jenë shumë të lehta. Sepse sot dua që të kujtojmë edhe këtë. Ë, uh, edhe mos bëj fare muzikë e kështu gjërash. Okej. Okay. Por ne do të kemi një pop quiz tani me autorë shqiptarë, me shkrimtarë shqiptarë, mm -hmm, Jeri. Ti duhet të jesh njësh te kjo. Po se ti gabon pastaj vaj hall. Kështu që pyetja numër 1. Mhm. Mm pyetja numër 1 Jeri. Pyetja numër 1. Okej. Okay. Pyetja numër 1. Okej. Okay. Shkrimtari i Dhërmiut. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Shkrimtari i Gjirokastrës. Mm -hmm. po, po, po, po. Ashtu. Kaq. Kaq. Kaq. Shkrimtari, kemi poetin e Shkodrës në po. pyetjen numër 1. Mm. Kemi shkrimtarin e Devollit në pyetjen numër 2 dhe shkrimtarin e Gjirokastrës në pyetjen numër 3 në klubin e mëngjesit kaq. Përgjigjet i dini vetë. Do ikim? Ikim. Do ta mbyllim? Yes. Po, do vemi? Okej. Okay. Do vemi në fitues. Jemi të gjithë fituesit çka ke për dhënë? Kishim për pjesën e fundit Besa ka thënë kapilarët, dy bileta për në Cineplex, ndërkohë Smells Like Teen Spirit nga Nirvana ishte teksti i këngës. Smells Like Teen Spirit po. Erisi fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Erisi. Dhe për pop quizin. Për pop quizin. Ej, çik, m'i gjeni. Ah!